بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أدلة تعريف ديم الدليل الأول رسيدين به الدليل الأول كهمون القرآن الكريم هاس قرآن الكريم تعريفه خصائصه حجيته أحكامه دلالة آياته على الأحكام بيانه دارين فصل تعريف قرآن ویژگی هاي قرآن حجية قرآن أحكامش دلالة آيات بر احکام و إن رو الله خاهم خان تعريف القرآن ابتداء تعريف قرآن الكريم القرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة قرآن در لغت مصدر هست به معنای قرائت هست به معنای خواندن و تعریفه عند الاصوليين لتمييزه عن غيره على الرغم من شهرته ومعرفته وتسميته بأسماء و كالكتاب والمصحف والتنزيل والفرقان والذكر میگه تعریف قرآن نزد اصولی برای تشخیصش از کتب دیگر با وجود شهرت و شناخته که داره با وجود این که این شهرت و داره و شناخته داره تعریفش کردن و تسمیته به اسمان کثیره و نامگذاری قرآن به اسمهای زیادی همچون کتاب مصحف تنزیل فرقان ذکر نور الاخر هو کلام الله تعالی پس این تعریفش در نزد اصولیین هست هو کلام الله تعالی کلام الله تعالی هست المنزل على رسول الله نازل شده است بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باللسان العربی با زبان عربی للإعجاز بأقصر صورة منه برای ناتوان کردن عجز کردن دیگران با کوتاهترین سوره اش المکتوب فی المصاحف نوشته شده در مصحف ها المنقول بالتواتر نقل شده به شکل متواتر المتعبد بتلاوته تلاوتش عبادت هست المبدوع بصورت الفاتحه شروع شده با سوره فاتحه المختوم به صورت الناس و ختم شده با سوره ناس این تعریفی است که اصولیون از قرآن ارائه دادند و خب بر اساس این تعریف دیگه ویژگی هاش هم ذکر میشه خصائص و ویژگی ها و خصیصه های قرآن کریم یتبین من التعریف السابق ان القرآن یتمیز بالخصائص التالیه مشخص میشه از تعریف گذشته که قرآن شناخته میشه با ویژگی های زیر متمیز میشه با ویژگی های زیر يك إنه كلام الله تعالى بنظمه ومعناه يك کلام الله متعال هست با نظم و معنا با این ترتیبی که داره تعلیفی که داره و معناش به دلیل اعجازه به دلیل موجزه بودنش ارتقائه في البلاغه الى حد خارج عن توق البشر یعنی مرتقی بودنش در بلاغه بالا بودنش در بلاغه در حدی که خارج از طاقت بشره خارج از توان بشره فیکون ملزما بما دل عليه من الاحکام لصدوره عمن تجب طاعته موقعی که چنین هست پس الزام آور است به آنچه که دلالت بر آن میکند از احکام به خاطر اینکه صادر شده از کسی که واجب است اطاعتش لصدوره عمن تجب طاعته به خاطر اینکه صادر شده از کسی که طاعتش جز واجب است بله الزام آور این ملزم هست ملزم نیست پس می باشد قرآن ملزم الزام آور به ما دل علیه من الاحکام به دلالتی که بر احکام دارد و به یخرج کلام غیر الله تعالی با این قید کلام غیر الله از این تعریف چی میشه خارج میشه فإنه لا يسمى قرآنا قرآن نامیده نمیشه ولو كان حديثا قدسيا أو عاديا اگرچه حديث قدسي عادي باشه غير قدسي لأن معاني الحديث من عند الله تعالى وألفاظه وصياغته من عند الرسول صلى الله عليه وسلم زيرا معاني حديث قد معاني حديث از جانب الله هستن ولی الفاظ و اون تولید و شکلشون شکل الفاظ از نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم است فاذا اضافه الى الله تعالی سمی حدیثا قدسیا زمانی که نسبت دهد این سخن را حدیث را به الله متعال در آن صورت حدیث قدسی نامیده می شود وليس الحديث في مرتبة القرآن في الحجية حديث در حجیت در رتبه قرآن نیست ولا تصح الصلاة به نماز هم به وسیله حدیث صحیح نیست ولا تعبد به و با تلاوت کردنش عبادتی در کار یعنی تعیین نشده به قرآن حالا هر کار خیری به شکل کلی ثواب داره عبادته ولی این عبادت عمومی نه اینی که براش تعیین بشه مثل قرآن که هر حرفش ده ثواب داره همچنین خاصیتی حدیث نداره بله دو جمیع القرآن عربی دومین ویژگی قرآن اینه که تمام قرآن عربی است لیس فیه شیء من لغت الاعاجمی در قرآن چیزی از زبان عجمی ها وجود نداره عجم یعنی غیر عرب میگند ولی خیلی از خیلی از اصولیون بر این باورند که در قرآن کلمه غیر عربی وجود ندارد فلا يكون تفسير القرآن ولا ترجمته إلى أي لغة أخرى قرآنا پس در نتیجه تفسیر قرآن و ترجمه قرآن به هر زبان دیگه ای قرآن نیست مهما كان ذلك مطابقا للمفسر فی دلالته هرچند اون ترجمه و تفسیر مطابق با تفسیر شده باشند یعنی مطابق با قرآن باشند در دلالت لأن القرآن عربی خاص نزل بنظمه و معناه من عند الله تعالی زیرا که قرآن عربی هست خاص هست با نظم و معناش از جانب الله متعال نازل شده است این ویژگی دومش بود سه ان القرآن منقول الى الاجیال بالتواتر قرآن نقل شده است به اجیال به نسلها به شکل تواتر متواتر ای به واسطتی تواتر رو داره معنی میکنه جمع یحفظونه ان جمع الى الرسول صلی الله علیه وسلم منظور از تواتر یعنی به واسطه یک جمعی روایت شده که اونو حفظ کرده اند از جمعی دیگر تا رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعی تا رسول الله صلی الله علیه وسلم والتواتر يفيد العلم والقطع بصحة الرواية وتواتر افاده علم و یقین و قاطعیت است با صحیح بودن روایت وقد تأید حفظ الناسی بالكتابة الثابتة يقينا من لحظه نزول جبريل الأمين به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم الى مختلف الاجيال المتلاحقه میگه تایید شده است تقویت شده است حفظ مردم یعنی در کنار این حفظش کردن سینه به سینه همچنین تایید شده است قدرتمند شده است با نوشتاری که ثابت شده است در کنار حفظ نوشتن هم بوده است پس تایید شده است این حفظ مردم به وسیله کتابت از لحظه نزول جبریل امین بر قلب پیامبر صلی الله علیه وسلم تا مختلف نسل هایی که بعدا اومده هم. ها یعنی این قرآن مردم نفس به نفس حفظ کردن و این حفظ در کنار به وسیله نوشتن قرآن بازم تایید شده و ترتب على هذه الخاصیه ان ما ليس بمتواتر كالقراءة الشاذتی والحديث القدسی لا يعد من القرآن و با توجه به این ویژگی این چیز مترتب میشه که آنچه که متواتر نباشد مانند های شاز و حدیث قدسی لا یعد من القرآن جزء قرآن شمرده نمی با توجه این ویژگی والقراءة الشاذة هي المنقولة إلينا بأخبار الآحاد كقراءة ابی بن کعب في قضاء الصوم قرائت شازه اون قرائتی است که نقل شده است برای ما با اخبار آحاد آحاد در مقابل تواتر قرار میگیره اخبار در نزد جمهور خودش بر سه قسمه مشهور و عزیز و غریب یا همون فرد خب قرائت شازه اون هست که نقل شده است برای ما با خبر واحد که مانند قرائت و ابن کعب در رابطه با قضاء روزه اینجور اومده در روایت, در روایت قرائت ابی ابن کعب فعده من ایام اخر متتابعات متتابعات توش اضافه ولی این متتابعات تواتر نیست متواتر نیست و قراعت و قراعتی ابی ابن مسعود فی کفارت الیمین و قراعت ابن مسعود در کفاره سوگند فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام متتابعات هر کس نیافت یعنی غذا دادن رو نیافت نتونست برده آزاد کنه نتونست ده نفر رو پوشاک بده پس سه روز روزه بگیرد ولی در قرائت ابن مسعود اومده اون سه روز پشت سر هم باشن متتابعات این متتابعات در قرائت های شازه متواتر نیست و زیادت متتابعات لم تتواتر این اضافه متتابعات متواتر نیست فلا تعد من القرآن پس در نتیجه از قرآن شمرده نمیشه نمیتونیم بگیم این آیه ای از قرآنه و مثل قراءت بعضهم فی نفقت الوالدات و مانند قراءت بعضی از قرای دیگر در بحث نفقه والدات و علی الوارث مثل ذلك این ذی الرحم المحرم اضافه کردند و زیادت ذی رحم المحرم لم تتواتر و این اضافه متواتر نیست لیست القراءة الشاذة حجة میگه قراءت شاز حجت نیست یعنی نمیشه ازش احکام ثابت کرد البته دست نگه دارید که این مسئله اختلافی است لانها لیست قرآن زیرا قراءت شازه از قرآن نیست موقعی که قرآن نیست ولا سنت سنت هم دیگه نیست چون مال پیغمبر نیست به قرآن دارم به قرآن نسبتش میدن دیگه ولی قرآن هم نیست چون قرآن شرطش متواتر بودنه خب لأنها لم تنقل على أنها قرآن ولا على أنها سنة زیرا ناقل نشده بر این اساس که این قرآنه و نه سنت نه قرآن نقل شده و نه به ويرى سنت و آخرون أنه يصح الاحتجاج بها ديگران يعني گروه ديگر چنین دیدند که صحیح است حجت گرفتنش الا انها حجت ظنيه كالسنه حجت ظنی است مانند سنت اذ لا بد من كونها مسموعه من النبي صلى الله عليه وسلم زیرا از پیامبر شنیده شده است و مسموع منه حجت و هر شنیده ای از او حجت است این هم نظر دوم است این بحث میشه در کتب متولتر اختلافاتی درش وجود داره اما البسملة فهي باتفاق المسلمین آیتون فی صلب سورة النمل اما بسم الله الرحمن الرحیم به اتفاق مسلمانان آیه است در درون سوره نمل و اما الوارده في أوائل الصور فهي آیتون فهي آية من القرآن في اتجاه بعض العلماء كالحنفية والشافعية اما بسم الله كدر اول سوره ها اومده است همچنین آیه ای از قرآن است در دیدگاه بعضی از علما همچون حنفیه و شافعیه لأنها انزلت على رسول الله صلی الله علیه وسلم مع اول کل سوره زیرا نازل شده است بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم ابتدای هر سوره وتكتب بخط القرآن في أول كل سورة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونوشته شود با خط قرآن در اول سوره با دستور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك وبتواتر المسألة الصابتة ولم ينكر احد من الصحابة كتابتها مع تحرزهم في صون القرآن اما ليس منه وهذا هو المعقول میگه و انکار نکرده است احدی از صحابه نوشتن بسم الله را در اول سوره ها با پرهیزی که داشتن در حفاظت قرآن از آن چه که از قرآن نبوده است و هذا هو المعقول و همین نظریه نظریه معقول هست که بسم الله از قرآن باشد رأى آخرون کالمالکیتی انها لیست به آیه دیگران چنین دیدند یا دیگران بر این نظرند که همچون مالکیه که آیه نیست لا من الفاتحتی ولا من غیرها نه بسم الله آیه از فاتحه است و نه از سوره های دیگر البته بسم اللهی که ابتدای سوره های اختلافی ها. نه اونی که در سوره نمله لما روی عن عائشة رضی الله عنها قالت به دلیل آنچه که روایت شده است از بیبی عائشه رضی الله عنها قالت فرمودند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين چون بی عائشه میگویند رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع میکرد نماز را با تکبیر و قراءته الحمد لله رب العالمين یعنی بسم الله رو گفت لذا از اینجا اومدن استنباط کردن که پس بسم الله جزوی از سوره نیست اگر می بود پیامبر آن را میخواند و دیگران چنین جواب میدهند که هست منتها آهسته خوانده است حجیت القرآن الکریم حجیت قرآن کریم ما تا اینجای کار دو تا بحث خوندیم تعریف قرآن و ویژگی های قرآن اینجای کار حجت بودن قرآن کریم رو میخوانیم القرآن الكریم حجت یجب على جميع الناس العمل به قرآن کریم حجت است واجب است بر تمام مردم عمل به آن لأنه کلام الله الذي صح نقله إليهم بطريق قطعي لا ريب في صحته ولا شبهة فيه والدليل القاطع على ذلك اعجازه زیرا کلام الله متعال است کلامی که نقل شده است برای مردم به شکل قطعی هیچ شکی در صحت آن وجود ندارد و هیچ شبهی و دلیل قاطع بر این چیز هم اعجاز قرآن هست چش هست إعجاز الشخص والإعجاز معناه نسبة العجز إلى الآخرين في محاكاته والإتيان والإتيان بمثله أو بمثل أقصر صورة منه میگه اعجاز معناش نسبت دادن عجز به دیگران در حکایت کردنش در مثل آن آوردنش و در آوردنش به مثل قرآن یا به مثل کوچکترین سوره ای از قرآن یا آوردن کوچکترین سوره ای از قرآن ولا يتوافر محاکات یعنی حکایت کردن به مثل آن آوردن مثل آن گفتن حکایت کردن ولا ولا يتوافر معنى الإجاز إلا بثلاثة امور وكامل نمش معني إجاز مگر با سه امر وكامل نمش يا متوافر نمش معني إجاز مگر با سه امر التحدي يك مبارزه طلبی خودش تحدی رو معنی میکنه ای طلب المبارات و المعارضه یعنی طلب هم نبردی و معارضه و مسابقه دادن و ان یوجد المقتضی الذي یدفع المعارضه للمبارات امر دوم این است اون چیزی که معارض رو وادار به هم نبردی بکنه هم وجود داشته باشه مقتضی اقتضا کننده وجود داشته باشه یه چیزی وجود داشته باشه که خواستار مبارزه بکنه پس معنای اجاز با سه چیز محقق میشه کامل میشه یک تحدی کردن دو یک متقاضی باشه برای وادار کردن حریف برای نبرد ان ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه المبارات و مانعی که مانع از این نبرد باشه وجود نداشته باشه چون اگر مانع وجود داشته باشه اونا معاجز نشدند مانعی وجود داشته این هر تا چیز باید وجود داشته باشن وقد توافرت الاسباب الثلاثه في القرآن الكريم یعنی, یعنی دفع کند اون معارض رو اونی که در معارضه میکنه با قرآن برای نبرد دفعش بکنه وادارش بکنه وقد توافرت الاسباب الثلاثه في القرآن الكريم و هر سه سبب در قرآن کریم یافت میشند هر سه امر وجود داشتن چرا لان نبی صلی الله عليه وسلم به امر ربه تحدى الناس للاتیان بمثله زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم با دستور پروردگارش مردم را تحدی کرد که به مانندش بیاورید طلبشون کرد که اگر شما واقعا راست میگویید به مانند قرآن بیاورید پس تحدی صورت گرفته و کان المقتضی للعرب الذين كذبوه قائما لاثبات صحة مزاعمهم و اون انگیزه و اون اقتضا کننده برای عرب که برای اون عربی که پیامبر رو تکذیب کرده بودن وجود داشت اون انگیزه وجود داشت برای ثابت کردن راست بودن گمانهایشون اون انگیزه وجود داشت که جلوتر توضیحش میده اومده بود رو باطل کرده بود این از این اختزا کننده بالاتری دیگه وجود نداره تا بیان دفاع بکنند ها تمام آلهتشون چیکار کرد باطل اعلام کرد ولم یوجد مانع یمنعهم من المبارات و هیچ مانعی از این که بیان نبرد بکنن در, این در میدان این بلاغه وجود نداشت فهم فرسان البلاغتی و صادت البیان اینا در بلاغه اسب سوارانی بودند و در بیان مهترانی بودند که بمانندشون وجود نداشت ولی هر با هر سبب عاجز شدند و اما حالا داره توضیح میده این ستا تا امر رو داره توضیح میده مفصل بازشون میکنه و اما اعلان التحدی فی القرآن فهو حاصل فی آیات کثیره منها اما اعلان کردن تحدی در قرآن حاصل است در آیات بسیار زیادی از جمله قل فأتو بكتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعه ان کنتم صادقین بگو بیاورید کتابی از جانب الله که هدایت تر باشد از آن دو تا پیرویش کنم اگر واقعا شما مشرکین راست میگویید هدایت کننده تر باشد کتابی بیاورید این یک آیه دو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بگو اگر جمع شوند مرد انسانها و جنها بر این چیز که بیاورند به مانند این قرآن نمیتوانند بیاورند به اگرچه که بعضی از آنها برای بعضی دیگر یاور و پشتیبان باشند فلما عجزوا عن الكل تحداهم القرآن به عشر سور مثله وقتی که عاجز ماندن از این که به مانند کل قرآن بیاورند تحدیشان کرد قرآن که ده سوره مثلش بیاورند فقال الله تعالی ام یقولون افتراه آیا آنها میگویند که پیغمبر این را بربسته است به افترا بسته است قل ای پیغمبر تو بگو فأتو به عشر صور مثله مفتریات بگو باشد مشکلی نیست شما ده تا سوره مثل همین که افترا باشند بیارید اگر واقعا شما میگید پیغمبر اینو به افترا بسته و شما هم بشرید به مانندش بیاورید ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین و در این کار دعوت دهید کسانی را که می توانید جز از الله اگر راست میگویید و حینما عجزوا تحداهم القرآن به صورت واحدة من مثله و زمانی که آجز شدند تحدی کرد آنان را قرآن با یک سوره فقط که مثلش بیاورند فقال الله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین و اگر, هستید در شکی از آنچه که ما بر بندهمان نازل کرده ایم پس سوره به مانندش بیاورید و برای این کار دعوت دهید دیگر یاوران و یاران تان را جز از الله اگر راستگو هستید و اما قیام المقتضی پس این تحدی بود در این سه آیه تحدیشون کرده بود که بفرمایید بمانند قرآن یا ده سوره یا سوره ای بیاورید و اما قیام المقتضی للمبارات والمعارزتی او الدوافع عند العرب اما قیام اقتضا کننده برای مبارزه و برای رویارویی یا قیام انگیزه ها و اسباب دوافع یعنی اسباب نزد عرب چی بود؟ یعنی ها انگیزه اسباب علت ها پس تح... تحدی اعلان شد و اما اقتضا کننده برای این مبارزه هم وجود داشت قائم بود اسباب برای مبارزه هم وجود داشت نزد عرب دوافع در نزد عرب اون اسباب مبارزه هم چی بود؟ وجود داشت چی بود؟ فهو واضح من سیرت النبی صلی الله علیه و سلم بعد بعثته این واضح است از سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از بعثتش فانه اخبرهم انه رسول الله خبرشان داد که رسول الله هست و انه جاءهم بدلیل یبطل دینهم الوثنی و تقلید آبائهم و اجدادهم و اومده است با دینی که دین بتپرستیشان را باطل می کند و تقلید از پدران و پدر بزرگانشان را باطل می کند و صفح عقولهم و نادان کرد آنها را به نادانی توصیف کرد و سخر اوثانهم و به مسخره گرفت من اوثانهم منو نخوندم و سخر حالا این حرکتش مشخص نیست سخره یا سخره چون سمایی من تو ذهنم نیست سخره هست و سخره من هم چون اینا سمایی هستند قیاسی نیستند و سخر در مزارش که در قرآن اومده بله کما تسخرون کما نسخرو کم در نوح میگه دیگه ما از شما مسخره میگیریم همانطور که شما كلما مر عليهم ملأ بله سخیرو سخیرو هست این مازیش هم اومده پس سخیره خب و سخیره من اوثانهم و اوثانشان را به تمسخر گرفت و حزعه به عبادت و حزعه به عباداتهم و عباداتشان را به استهزا گرفت معتمدا على کتاب الله با اعتماد و تکیار کتاب الله متعال فکانو احوج الناس الى دحض دعاویه اینا نیازمندترین مردم بودن تا این که ادعاهای پیامبر رو برهم بکوبند از بین ببرند از این سبب دیگه بزرگتر وجود داشت که اینا بیان برای مبارزه و ابطال ما عطا بهی من عند الله و خیلی نیازمند بودن تا باطل کنند آنچه را که از نزد الله آورده بود فینتصرون علیه تا در نتیجه بر پیامبر پیروز شوند پس قیام مقتضی هم وجود داشت اعلان تحدی هم شد و اما انتفاع المانع من معارضت القرآن و اما انتفاع مانع از معارضه قرآن هیچ مانعی هم وجود نداشت منتفی بودند فهو متحقق في شأن العرب و احواله میگه این امر هم در رابطه با عرب محقق هست لأن القرآن نزل بلغتهم زیرا قرآن با زبان آنها نازل شده و به حسب اسلوبهم و بر حسب روش و اسلوبشان و مرکب من احرف لسانهم و قرآن ترکیب از حروف های زبانشان هست و معانیه من معلوفاتهم و معانی قرآن از معلوفاتشون هست در میانشون کاربرد داشته و هم الذین یفاخرون غیرهم بالفصاحت والبلاغة والبیان و عرب بودند که فخر فروشی میکردند با دیگران در فصاحت و بلاغت و بیان کسی به گرد ما نمیرسه در این مورد ولهم في الشعر والنثر مواقف مشهورة وأعرابها در شعر ودر نصر در نظم ودر نصر موزگیری های مشهوری داشتند کارهای مشهوری داشتند و دلت خطبهم و اشعارهم على نضج عقولهم و صفاء قرائحهم و سرعت بداهتهم و بصرهم بالامور و خبرتهم في تجارب الحياة علما بأنه لم يحدد للمعارضة لم يحدد اجل معین خب میگه خطبه هایشون شعرهایشون دلالت بر پختگی عقلهایشون میکند و دلالت بر پاک بودن ذوقهایشون و سرعت حاضر جوابیشون و دیدنشون به مسائل و پختگی و تجربهشون در امور زندگانی تجربهشون در, در کارهای زندگانی اضافه بر این قرآن یا هیچ وقت مشخصی برای این معارضه هم تعیید تعیین نشد بله علما با این آگاهی که به انه لم یحدد للمعارضه اجل معین تعیین نشد برای این نبرد برای این معارضه وقت مشخصی ولا نزل القرآن خیلی ویژگای دیگه هست ولا نزل القرآن جملتا واحده و قرآن هم یک دفگی نازل نشد که اینا نتونن مبارزه بکنن و انما نزل منجما مفرقا فی بدا ثلاث و عشرین سنه بلکه جدا جدا و پراکنده در مدت 23 سال نازل شد مما یمکنهم من المعارضه والاعداد واحراز السبق و این از جمله چیزایی است که قدرت میداد اونها رو توان میداد اونها رو که بیان مبارزه کنند آماده بشند و برنده بشند برنده بودن را کسب کنند و ثبت فی النهایتی و الى الابد اجزهم و ضعفهم عن مجارات القرآن و در نهایت ثابت شد عاجز ماندن و ضعیف بودنشان تا ابد از همدوش شدن با قرآن از همپای شدن با قرآن حتی ولو استعانو حتی ولو استعانوا به من شاء من الانس والجن حتی اگر کمک میگرفتند از هر کسی که میخواستند از انس و جن و تحقق الهدف المطلوب وهو كون القرآن ليس من كلام البشر ولا في مستواهم وإنما, هو وإنما من عند الله ومحقق شد هدف مطلوب و اون این هست که قرآن از سخن بشر نیست از سخنان بشر نیست و در سطح سخنان بشر هم نیست بلکه از جانب الله تعالی است یعنی یعنی همپای شدن با قرآن رسیدن به سطح قرآن هم دوش شدن با قرآن دوشا دوش شدن با قرآن نه نه نه نه نه نه وثبت في النهاية وإلى الأبد أجزم ضعفهم عن مجارات القرآن مجارات یعنی جار شدن بله بله این که بیان در سطحش برسند برای ابد این زوفشون ثابت شد نتونستند که به پای قرآن برسند این مجارات معنیش به معنی جور نیست وذلك دليل قاطع على صدق نبوة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه للناس من كلام الله وشرائه وأحكامه وإن دليل قاطع بر صداقة پیامبری محمد ابن الله رسول الله در آنچه که تبلیغ کرده است به مردم از سخنان الله و شریعت و احکامات آن این شد از حجیت قرآن کریم خب این بحث بعدی رو هم نواحل الاعجاز رو بخونیم نواحل الاعجاز ناحیه های اعجاز یعنی قرآن از نواحی و زوایای مختلفی به اعتبارهای مختلفی توش اعجاز هست لا علمی بلاغی اسلوب از هر زاویه که اینا رو بررسی میکنه لقد اعجز القرآن الكريم العرب من عدة نواح لفظية ومعنوية وروحية به تحقیق عاجز گردانیده است قرآن کریم عرب را از چندین ناحیه لفظی معنوی و روحی فوقفوا عن المعارضه عن المعارضه پس ایستادند از معارضه یعنی چی یعنی توقف کردن نتونستند چیکار کنند مبارزه کنند نتوانستند در مقابل قرآن کریم قرار بگیرند از پای در از پای و ادرکو ان العقول لم تصل ولن تصل الى مستوى القرآن في اللغة والبيان والمعاني و درک کردند که عقلها نرسیده و هرگز نمیرسند به سطح قرآن در لغات بیان و معانی و ایقن البشر على ممر الزمان ان نواح الاعجاز لا يمكن وأيقن البشر على ممر الزمان ان نواحل اعجازی لا یمکن حصرها و بشر به یقین رسیده اند در گذر زمان که زوایای اعجاز قابل حصر نیستند روز به روز این از زوایای مختلفی اعجازش بیشتر میشه تا علم بیشتر رشد میکنه این اعجاز قرآن بیشتر چی میشه؟ واضح میشه لا يمكن حصرها محصور کردن آنها ممکن نیست بل هی متجدده بلکه در حال افزایشه در حال جدید بودنه کلما زاد تدبر آی القرآنی وتوالت الاكتشافات العلمية لأسرار الكون مما يثبت دائما أن القرآن من عند الله وأنه معجزة الرسول الدالة على صدق نبوتی مهما طال الزمان میگه بلکه در حال افزایش است هرگاه تدبر در آیات قرآن افزوده شود و اکتشافات علمی از اسرار عالم پی در پی کشف شود ثابت کند همواره ثابت شود یا همواره ثابت کند که قرآن از نزد الله متعال است و موجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم است دلالت کند بر صدق پیامبری رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چند که زمان هم طولانی تر شود و هذه بعض وجوه الاعجاز و اینها بعضی از وجوه شکلهای اعجاز قرآن کریم هستند اینا که در زیر در چندین شماره ذکر میکنه اینا میگه بعضی از حالتها و شکلهای اعجاز قرآن کریم هستند یک اتساق و عباراته و معانی و شمول و احکامه و اغرامه اتساق مصدر هست چون مثال هست حرف عله تبدیل به تا شده و در تای باب افتعال ادغام شده مثل اتصال که ریشش وصله هست این مثل وحده که میشه اتحاد این هم میشه اتساق یعنی هماهنگی بین عبارات قرآن و معانی قرآن و شمول بودن احکام قرآن و اهداف قرآن القرآن الكريم مكون من أكثر من ستة آلاف آية قرآن الكريم تشكيل شده از بيش از شيش هزار آية شيش هزار دويستو دویست و بیست في موضوعات مختلفه در موضوعات مختلف بحث میکنه اعتقادية وتشريعية وخلقية وقصص موضوعات اعتقادی قانونگذاری اخلاقی قصه ها وفيه اشاره وفيه اشاره الى نظريات علميه كثيره في الكون والاجتماع والاخلاق والوجدان و در قرآن اشاراتی به نظریات علمی زیادی که در عالم هست در جامعه هست در اخلاق و وجدان هست وجود داره ولا نجد فيه معنا يعارض معنا و یابیم در قرآن معنایی را که در تعارض باشد با معنای دیگر ولا حکما ينقض حکما و نمییابیم حکمی را که حکمی دیگر را نقض کند مع نزوله فی ثلاث و عشرین سنه با این حال که در طول 23 سال نازل شده به یکبارگی نازل نشده که با بگویم ذهن گوینده یه جا بوده در طول 23 سال سال فراموش میکنه سال اول چی گفته ولی با وجود اینکه 23 سال اومده تضادی درش نمیبینیم ولا نجد ایزن فی عباراته اختلافا فی مستوى البلاغتی ولا تفاوتا فی فصاحت التعبیر نمی یابیم همچنین در عبارات قرآن اختلافی رو در حد بلاغه و تفاوتی رو در فصاحة تعبير وإنما كل ما فيه سواء في الجزالة والمطابقة لمقتز الحال و تمام آنچه که در قرآن هست و انما کل ما فیه و همان هرچه که در قرآن است مساویان در محکم بودن در جزالت و در مطابقت مطابقت با مقتضای حال قال الله تعالی الله متعال فرمودند افلا یتدبرون القرآن آیا تدبر در قرآن نمی کنند ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اگر چنانچه قرآن از نزد غیر الله می بود به راستی می در آن اختلافات زیادی تضادهای زیادی و اسلوب القرآن یتفق مع مقتضى الاحوال میگه اسلوب قرآن متفق با اقتضای حالات است متفق با حالات است هر حالتی رو با توجه به حالت بیان میکنه ففی مجال التشریع يكون اللفظ دقیقا محددا مثلا در زمینه قانونگذاری لفظ دقیق و مشخصه دقیق حکم دنیا تعیین میکنه والبیان هادن بیان هم به چه شکله آرامه چون حکمی رو بیان میکنه و فی نطاق العقیده او العباده اما در نطاق عقیده و عبادت یکون اسلوب مؤثرا یهز النفوس تأثیر گذاره نفس ها رو تکان میده یثیر المشاعر احساس برانگیزه نطاق یعنی زمینه در زمینه عقیده آه. وما, وما قد يوجد من تعارض في, في الظاهر بين بعض الآیات فهو راجع لافهام الناس میگه آنچه که گاهی یافت میشه از تعارض در ظاهرا بین بعضی از آیات این به فهم مردم برمیگرده این به چی برمیگرده؟ این تعارض تعارض حقیقی نیست که در آیات و حدیث باشه تعارضی است که بر اساس ذهن افراده یعنی نه و ما قد یوجد من تعارض فی الظاهر بین بعض الآیات فهو راجع لأفهام الناس و آنچه که گاهی در ظاهر آیات تعارضی یافت میشه این به فهم مردم برمیگرده وعند التأمل والتدبر يتضح اللا تعارض في الواقع میگه و هنگام تأمل کردن و تدبر کردن واضح میشه که تعارضی در واقع وجود ندارد دو التطابق مع الاكتشافات العلمیه اليقینیه مطابقت داشتن با هاي علمی یقینی القرآن, القرآن الكريم كتاب تشريع وهداية ودستور عبادة وأخلاق قرآن الكريم كتاب قانون و وهداية ودستور عبادة وأخلاق اخلاق وليس من مقاصده تقرير بعض النظريات العلمية و از اهداف قرآن ثابت کردن بعضی از نظریات علمی نیست و انما فی مجال الحدیث ان خلق السماوات والارض و تزیین السماء بزینة الكواكب و خلق الانسان والنبات والحيوان لإثبات وجود الله ووحدانيته نجد بعض الإشارات إلى تقرير سنة كونية وقانون إلهي ثابت يتطابق مع الاکتشافات العلمی ثابتت قديما و حدیثا میگه قرآن که هدفش آوردن نظریات علمی نیست ولی در میدان سخن گفتن از خلقت آسمان ها و زمین و تزیم کردن آسمان با زینت ستارگان و خلقت انسان و نبات و حیوان میگه این برای اثبات وجود الله و وحدانیتش هست برای اثبات کردن این کار ما گاهی بعضی از اشارات رو میبینیم بعضی از اشاره ها رو میبینیم که در بعضی از سنت های کونی و قانون ثابت الهی حرف میزنند ولی همین اشارات یتطابق مع اکتشافات العلمية ثابته. قدیما و حدیثا مطابقت دارند با اکتشافات علمی که ثابت هستند چه در زمان گذشته و چه در زمان حاضر مثل مانند و ارسلنا الریاح لواقع بادها را لقاح کننده فرستادیم لبیان قانون تلقیح این قانون تلقیح رو بیان میکنه الان دیگه علما ثابت شده است که درختان به وسیله باد میشن تلقی باردار میشن بله و مثل اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي آیا ندیدند کسانی که کفر ورزیدند همان آسمان ها و زمین چسبیده بودند ما آنها را باز کرده ایم و قرار داده ایم از آب هر چیز زنده ای را الدال على نظریت سودیوم و قوله تعالی این آیه دلالت بر نظریه سودیوم میکنه این دلالت بر نظریه که امروزه چی رو ازش ثابت میکنند بینگ بانگ و انفجار بزرگ و خب بریم جلوتر بله شان اه، اه، یعنی اه، مراحل مختلف پیدایش مراحل مختلف پیدایش وقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء و ها را میبینی میپنداری آنها را جامد ایستاده در حالی که آنها حرکت میکنند به مانند حرکت ابر ساخت اللهی است که هر چیز را محکم آفریده است به اتقان به درستی ادال علی دوران الارض این هم میگه دلالت بر چرخش زمین میکنه و قوله سبحانه وقول الله متعال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها آیا آية ندیدند ما زمین را نقص میکنیم از اطرافش کم میکنیم میگه این دلالت برسون که المرشد الى كون الارض مفلتحة بيضاوية غير دام تامة التكوير میگه این آیه هم به این چیز ارشاد میکنه که زمین سرپهن و بیزاوی شکل هست و کاملا گرد نیست و قوله عز جل، یکور اللیل على النهار و یکور النهار على اللیل داخل میکند شب را در روز و روز را در شب یا میپیچاند شب را در روز و پیچاند روز را در شب الذي يفهم منه كرويه العرض که از این کروی بودن زمین فهمیده میشه لأن التكوير هو اللف على الجسم المستدير چون تکویر پیچیدن بر جسم گرد هست زمین آه بر جسم دائره‌ای هست و قوله تعالی مرج البحرین يلتقيان بینهما برزخ لا یبغیان دو تا دریا رو با هم قاطی کرد یعنی کنار هم قرار داد یلتقیان با هم دیگه ملاقات میکنند با هم دیگه چیکار میکنند التقا دارند بینهما برزخ لا یبغیان ولی بین این دو تا آب یک برزخی وجود داره یک مانعی وجود داره که لا یبغیان این آب تو اون آب نمیره و اون آب تو این آب یعنی یک آب شیرینه و دیگری شوره ولی این دوتا آب هرگز با هم دیگه مکس این الان دیگه ثابته وجود داره فیلم هاش هم تو یوتیوب میتونید برید مشاهده کنید بزرگواران الدال على عدم اختلاط الماء الملحی بالعذب فی مصب واحد میگه این آیه دلالت بر این میکنه که مخلوط نمیشن تا آب شیرین با شور در حالی که با همدیگه در ملاقاتن با همدیگه وصلند حالا چه پرده غیبی در این وسط وجود داره که این درون نمیره و اون درون نمیره دیگه این چه برزخیه الله متعال قدرتش وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين براستي خلق كردين انسان را از از مختصری از چی؟ از اصاری از گل سپس قرار دادیم او را نطفه در جایگاهی محکم سپس خلق کردیم نطفه را به علقه و خلق کردیم علقه را به مدغه پس خلق کردیم مدغه را تبدیل کردن همون جعلنا سپس قرار دادیم نطفه را در جایگاهی محکم سپس این نطفه رو تبدیل به علقه کردیم و علقه را تبدیل به مدغه و مدغه را استخان فکسون العظام لحما و استخان را با گوشت پوشانیدیم ثم انشأناه خلقا آخر سپس خلقی دیگر در آن به وجود آوردیم فتبارک الله احسن الخالقین پس با برکت است یا آفرین باد الله را که بهترین خلق کنندگان است بهترین خالق است الدال على مراحل خلق الانسان این آیات دلالت به مرحله های خلقت انسان میکنند و یتطابق مع احدث نظریات طبیه و مطابقت دارند با جدیدترین نظریه های پزشکی و طبی سه الاخبار عن المغیبات خبر دادن از چیزهای غیبی این سومین وجه از وجوه اعجازه اخبر القرآن الكريم ان وقوع حوادث فی المستقبل قرآن کریم خبر از وقایعی داده است که در آینده رخ میدهند یعنی در آن زمان نزولش البته در آن زمان چیش پس قرآن کریم از وقوع حوادثی در آینده خبر داده است لا یعلم بها غیر الله وحده که نمیداند آن را جز الله متعال مثل قوله تعالی الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الف لام میم روم مغلوب شد و رومی ها بعد از مغلوب شدنشون سیغلبون غلبه خواهند کرد این داره از آینده حرف میزنه با توجه به زمان نزول قرآن ها. حالا برای ما که دیگه این چیز محقق شده این کار پیش اومده رومی ها مغلوب شدن سپس غلبه کردند فی بضع سنین در همین چند سال یعنی در کمتر از ده سال بله و تحقق نصر الروم فی المدة الزمنية المخبر بها وتحقق نصر الرومی فی المدة الزمنية المخبر بها میگه پیروزی روم در اون مدت زمانی که خبر داده شده بود محقق شد پیروزیش و قوله سبحانه و همچنین سخن الله متعال از غیبیات میگه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین الله متعال رویایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده است به واقعیت تبدیل میکند شما حتما وارد مسجد حرام خواهید شد الله آمینین با امنیت خب اینو زمانی که این خوابو دید و این آیه نازل شد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم هنوز در مدینه بود و مکه فتح نشده بود پس این آیه میگه که اون رویایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده بود الله متعال اون رو همانطور که دیده بود محققش کرد و بعد از اون میاد خبر میده رسول الله صلی الله علیه وسلم که شما حتما وارد مسجد خرام با امنیت خواهید شد و تم فتح مکه فی سنه الثامنه من الهجره مکه هم در سال هشتم هجری فتح شد و فی القرآن تسجیل لقصص لقصص امم بائده لا آثار لها و در قرآن قصه های مال امتهای از بین رفته گذشته وجود داره که هیچ آثاری مال اونا وجود نداره در قرآن قصص هایی از امت هایی که هیچ آثاری ازشون باقی نمانده وجود داره عاد و ثمود و قوم طبع و لوط مانند قوم عاد ثمود طبع و لوط قومشون ولم ولم يعرف ذلك في غير القرآن مما يدل على أنه من عند الله تعالى وهم تنين های در غير القرآن وجود ندارند وإن أزون از اون برين من دلالت بر قرآن از نزد الله متعاله خب اگر در تاریخ های دیگه وجود داشتن میومد از اونا چی میشد نقل میشد و اخبر الله نبیه ان مناجات موسى ربه فی طور سيناء و الله متعال خبر داده است پیامبرش را از در رابطه با مناجات موسی با پروردگارش در طور سینا و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولكن رحمة من ربك لتنظر قوما ما أتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يتذكرون و تو نبودی در گوشه از تور زمانی که ما ندا زدیم ولیکن رحمتی است از جانب پروردگارت یعنی اینی که ما تو اونجا نبودید این خبرها رو ما داریم به تو پیغمبر میدهیم خاطر رحمتی که از جانب پروردگارت هست در قوم ما اتاهم من نذیر تا بترسانی قومی را که آمده است نزد آنها هیچ انذار دهندهی قبل از تو لعلهم یتذکرون تا متذکر شوند وقد أشار القرآن لهذا الوجه من الإعجاز في قوله تعالى والله متعالى شارك أرداس بإن شكل أزي اعجاز در قولش تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل, من قبل هذا إن از خبرهای غيب كما که ما برای تو وحی میکنیم تو و قومت قبل از این اینها رو نمیدانستی قبل از نزول قرآن شما از همچنین خبرهای مطلع نبودید چار المستوى البلاغي الرفیع مستوای بالای بلاغی قرآن جميع ألفاظ القرآن مفردات وجمل في أعلى مستوى مستوى بلاغي تمام ألفاظ مفردات وجملها قرآن الكريم در بالاترين سطح بلاغي هستن جامع لفصاحة الكلام تمام فصاحت کلام درش وجود دارن و بلاغت التعبیر و بلاغه تعبیر و قوت التأثیر و قدرت تأثیر فی اتساق و انسجام در یک هماهنگی و انسجامی لا نبو فیه ولا ضعف هیچ سستی و کندی و زوفی در آنها نیست ولا رکاکت ولا انحدار و هیچ رکاکت و سستی و رکیک بودنی و پستی در آنها نیست مما قد نجده كثيرا في كلام البشر اون عیوبی که زیادن ما در سخنان بشر اونا رو میابیم لأن القرآن كلام الله صاحب القدرة المطلقة صاحب القدرة المطلقة زیرا قرآن كلام الله متعال صاحب قدرة مطلقة است والبشر عاجزون ضعاف لا يتعطى لهم إحكام التعبير إلا أحيانا كالوصف والمديح والهجاء بشر هم عاجز و ناتوانند و محکم بودن تعبیر ازشون نمیاد مگر گاهی موقع مانند وصف کردن و مدیه سرائی و هجا کردن هجا یعنی همین که در شعر مثلا یکی رو خرد میکنند بعد و بیراه بهش میگن شاعرها این کارا رو میکنن ودليلنا اعتراف أعداء القرآن من زعماء قريش وقت نزوله ودليل ما اعتراف کردن دشمنان قرآنه از بزرگان قریش موقعی که قرآن نازل میشد مثل نظر ابن الحارث مانند نظر ابن حارث و ولید ابن المغیره الذي قال في القرآن ولیدی که در مورد قرآن اینجوری گفت ان له لحلاوه براستی که قرآن شیرینی دارد و ان علیه لطلاوه و براستی که ظاهری زیبا دارد درخشان دارد و ان اعلاه لمثمر بالایش سمرداره و اسفله لمغدق و پایینش هم اه، آنجایی که آب فراوان باشه مغدق غدقا سرسبز آباد حالا چی معنیش بکنیم در فارسی؟ جا؟ بله فواره کننده هم میشه گفت پس بالاش سمردار هست و پایینش سبز فوار کننده فراوان و انه لیعلو ولا یعلا غالب میشه ولی چیزی بر اون برتری نمییابه لیعلو ولا یعلا برتر میشه ولی چیزی بر او برتر نمیشه و ما هو به قول بشر به خدا این سخن بشر نیست و این از سخن بشر نیست ولکنه عاد فانتکس انادا اما متاسفانه دوباره برگشت و از روی اناد سرش رو پایین آورد و مجارات لدهاقنة الكفر و شرك والوثنية خب این ادامه جمله قبلیه ولكنه عاد فانتكس انادا ومجاراتا لدهاقنة الكفر والشرك والوثنية میگه ولیکن برگشت از این نظرش از روی اناد و همراهی کردن با بزرگان کفر و شرک و بت فوصف القرآن به سحر و قرآن رو وصف به سحر کرد اینجا هم مجارات اومده و معنیش دیگه اینجا واضح میشه همراهی کردن همسوئی کردن ولا ينكر احد ما للقرآن من تأثیر على القلوب و احدی تأثیر قرآن بر قلبها انکار نمی کند و سلطان على النفوس و چیرگی بر نفسها را وشد الانتباه والسماع والاذعان و بیدار شدن و, و شنیدن و تسلیم شدن به انه کلام الله القدیم به این چیز که قرآن کلام الله متعال کلام قدیم الله متعال است تا اینجا کار کافی از اینجا به بعد ان ادامه بحث رو میگذاریم برای ساعت چند است اولا